Nik eh, eraikuntza lan egiten dut eta konbokatu deitu zidaten telefono batetik e, ba, lan bat zutela lumbierren borda bat e, konpontzeko eta ba, ordu, ordu bat jarri zidaten joateko joan nahi duen eta esan nien baiet ostira gaten, pasaren ostira eta pues, lanetik atera ondoren joan nintzen eta, eta beraiek antziren eritxoiten eh? kotxe bat eta ere eh santziaren jarraitzeko pista batetik borda borda batera joango ginela baina eh kotxarekia jarraitzeko ja kilometro batzuk e, baso egin genituenean gelditu ziren eta santziaten berain kotxan igotzeko nerea nerea etzela egokia pista horietatik irutzeko eta batean joango ginela hobeto orduan bera egigo eta Ba, ez da bat, 2 kilometro goruntz egin mendiz, eta e, pista bukatu zenean kotxa gelditu zuten eta jaitsi nintzen bezain pronto ba ateratzen zaizkidan 8 8 e, gizon armatuak e, eta metraletekin enkaputxaturik, eta hasi ziren e, ba bulaka eta lurrera lurrera botatzeko eta gainera gainera etorri zitaizkidan Zan hasi zen e, zazpi orduko infernu bat, ez, niretzat. Han bakarri nengoen, ez egin inor, kan nengoenik ere, da ba, oso urduri nengoen, orduan hasi, han e, hasi zen zazpi orduko infernu bat, non, non e, kolpeak hasi ziren, e, momentu batean e, lau, lau bostaldiz e, poltsa buruan, eta asfixia sortzen ziaten eh, hori estutu ez, oxigen hori gelditu, hori gabe gelditu arte, eta, eta pixka bat orti jarraitzen zuten ez, irainak egiten, mehatxuak egiten, e, bizitza arruinatuko ziatela, bukatu garengo ia, eta hasi ziren e, be, beraiekin kolaboratzeko eskatzen. Orduan nik eh, esan nio, ba, nik, nik e, eh, nuel egiten, eta berai jaretzen duten e, e, mehatxu hoiekin, e, irain hoiekin, eta humilazio hoiekin. E, orduan zaten ziaten, e, familia arruinatuko zutela, nire familia arruinatuko zutela, espetxeratuko nindutela, nire kontra autoa zabalduko zituztela, eta, eta familia arruinatuko zutela, Eh? Ni ez nintzela ezer bizitza honetan, eta beraie eh, que arbera sentitzen bezala que, que era dios para mi. hori zazpi orduz izan zen, eh, eh, arratsaldeko zazpi tartitatik hasita, ba nik ez dakit kalkulatzen, ez dakit ondo esaten, baina e, gau, gau aurrera, ba, ordu biak, aldera edo, arte, beraieki, beraien egon nintzen, ba, inor, jakin gabe nun nengoen edo zertan emilen beraiena izan zutenean e, e, e ba, mehatxuen mehatxuen medio ba, hori esan ziaten e, kartzeleratua izan intekeela bizitza guztirako edo auto zabalduko zutela eta salatzen manuen ere e, e, askoz ere okerrago izango zela hobenuela beraiekin beraiekin kolaboratu eta eta bizitza soluzionatua izango duela, eh? momentu puntual batean e, maletin bat ere atera diruz beteta ba, ikusteko ba, benetan zikoa aztela edo edo ez dakit zertarako eh, orduan bera nahi izan zutenean eh, hartu ninduten lekuan utzi ninduten eta eta nik ez ezkoa esan nienez ba, ba, beste aukera bat dezala eman ziaten, esan ziaten ba, hori pasaren ostirala mazazpi izan zen ba, urrengo astazkenean, hau da, eren egun, ba, beste zitazio bat egin zidaten, han ez dakit eh, lekua ere ez, ja, ez dut gogoratzen, ba, altierran, uste dut. Eh, beste zitazio bat egiten, ba, han berriz beraiekin hitz egiteko, e, ba, hori, kolaboratzeko, hau, hori eta bestea. Ba, ni, e, ni ez nintzen joan, eta ez nintzen joan, baizik eta e, salatu ditut pertsona hauek, e, eh, neukate punitatea edozin pertsona e, eta neri egin didatena egiteko, eta nik hau salatu nahi du gehiago inorri gerta ez daki oker, eta nerea ba hemen gera da di, E, on, joan ez nintzen ez zitaziora, ba, mobiletik e, izan du beste deiren bat, beste mezuren bat ere bai, baina, baina momentuz ez dago, ez dago beste